hii ad-da'watu ila Allah wa akhlaqu du'at risala ambayo inazungumzia da'wa kuwaita watu katika dini ya Allah na tabia ya walinganizi walinganizi nao wana sehemu mchango katika da'wa ambao kwayo rahimahullahu ta'ala amekusanya mambo yafuatayo baada ya utangulizi masala ya kwanza kabisa amekusanya hukum kubainisha hukumu ya ad-da'watu ila Allah ad-da'watu ila Allah azza wa jalla hii ni jambo la kwanza ambalo ni hukumu da'watu ila Allah ndio maudhu ambayo imebeba kisha fadlu da'wa fadha za da'wa فذ زدعوة الأمر الثاني كيفية adaiha au asalibiha kuitekeleza hiyo dawa kwa maana ukifikisha pamoja na njia zake al-amru thani athalithu bayan al-amru alladhi yad'u ilayhi kubainisha jambo ambalo analingania kwayo kwa hiyo katika da'wa ujue hukumu ya da'wa sehemu uliko haya takuja kuyazungumza wakati wake nataja tu na ujue fadhila za da'wa na vile vile hicho unachokibainisha ukifahamu نفهم المقصود من الدعوة والهدف إليه minha maksudi ya kulingania na malengo unapofanya da'wa na malengo al-amru rabi'u bayan al-akhlaq kubainisha tabia za wale ambao unaolingania wanajifunza kwako mengi na tabia zako zina athari katika dawa kwa lazima haya mambo uyafahamu tabia za dai ziweje kwa sababu kabeba dai amlinganiaji wadhifa mkubwa ambayo ni kazi ya rusul wal anbiya ni kazi ya mitume kwa lazima ajue na tabia zake zifahamike zikoje zendana na kazi anayoifanya au tabia zake ziko khilafu na kile anachokilingania kwa hiyo jambo la da'wa katika dini hii ni jambo muhimu sana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kwenye risala yake ambayo ni maarufu kwetu sisi al-usulu thalath wa amezungumza baada ya kuzungumza masala katika misingi muhimu maarifatu liabdu abdu rabbahu mja kumjua mula wake na kuijua dini yake katika masala ya kwanza ambayo ni al-ilm kwanza kumjua Allah mjue mtume sallallahu alaihi wasallam uijue dini ya Uislamu bil adilla kisha al-amal fanyia kazi kile ambacho umeshakifahamu katika dini fanyie kazi jambo la tatu ad-da'wa kulingania kisha asabru ala aladha fihi kwa lazima da'wa haiwezi ikasimama da'wa isipokuwa kwa mambo haya yafuatayo jambo la kwanza bil amali wal ilm was sabr huo da'wa ni misingi yake kwa hiyo hiyo ni misingi lakini jambo hili ni jambo muhimu ambalo takiwa lifahamu kwa hiyo baada ya utangulizi kuhusiana na risala hii jambo muhimu katika haya ambayo nimeyataja kuhusiana na risala hii kabla hatujaanza chochote katika risala hii si vibaya tukamfahamu Sheikh rahimahullahu ta'ala ambaye ni nani yeye Sheikh rahimahullahu ta'ala huwa samahatu والدنا وشيخنا المجدد ni shekhe wetu mzazi wetu kama ilivyotaja mwandishi akitaja kuhusiana na shekhe ibn Bazi rahimahullahu ta'ala asema shekhe mzazi wetu na shekhe wetu ambaye ni mujaddid kampa sifa hii kwa sababu anastahiki na vile vile ni katika mjuzi na simamiaji wa sunna al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah na lake anaitwa Abdul Aziz maarufu ni baadhi lakini jina lake anaitwa Abdul Aziz ibn Abdullah بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى Allah amrehim na Allah aitakase roho yake na vile vile Allah aling'arishe kaburi lake na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amwandike katika wale ambao au min warathatil firdausil a'la min jannatin na'im amin kwa ufupi hiyo ni nasaba yake Abdullah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Baz angalia majina yote hayo sasa sisi katika majina haya kwa sababu hatujajua muhimu majina ya haya ambayo tunayataja mara nyingi ya Abdullah Abdurrahman Muhammad mtu anaruzikiwa mtoto leo anaanza kuwaza majina akumbuki majina ya masahaba majina na chuoni ha? bali yale ambayo ni katika majina bora pata mtu ambia nitafutie jina kila ukimtajia kwambia hili limeitwa sana kina abdallah wako wengi Abdurrahman kwambia wako wengi sasa kitu kama kinapendwa na watu wengi si ndio kizuri nataka wambia jina ambalo halipo mtaani wala hakuna aliyoliita yeye anataka wa kwanza sasa mtu kasa utamwambiaje ah? anataka jina ambalo halipo mathalan kwamba jina hili halipo ndiyo mwite mwanao kwa hiyo angalia katika nasaba ya shekhe kuanzia jina lake babu zake abdullah aziz jina lake mwenyewe mtoto wa nani ni abdillah ni abdurrahman ni muhammad kajirudia tena kavu yake ibn Abdullah ibn Bazi rahimahullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mtakase au itakase roho yake na vile vile Allah alinawirishe kabri lake na mwandike Allah subhanahu wa ta'ala katika warithi wa pepo ya juu ya firdausil a'la min jannatin na'im mauliduhu kuzaliwa kwake rahimahullahu ta'ala amezaliwa mwaka gani ulida fi thani ashara min dhilhijja amezaliwa tarehe kumi na mbili mwezi kumi na mbili mwezi wa dhulhijja ambao ni mwezi wa kumi na mbili mwaka alfu moja mia tatu na thelathini hijiria alfu moja na mia tatu thelathini hijiria sawa na mwaka alfu moja mia tisa kumi na mbili miladia ndio mwaka aliozaliwa rahimahullahu taala elfu moja mia tisa kumi na mbili miladia amezaliwa katika mwaka 1330 bimadinatu Riyadh katika mji wa Riyadh mji mkuu wa nchi ya Saudi Arabia asili yake asema wakana basiran alikuwa naona shekh rahimahullahu ta'ala hakuwa kipofu alivyozaliwa hajazaliwa akiwa ni kipofu kwa sababu Sheikh rahimahullah mpaka kuja kufa kwake alikuwa ni kipofu asema thumma sabahu marad kisha yakampata maradhi yaliyoenea katika hicho kipindi cha mwaka elfu moja na mia nne elfu moja mia tatu arobaini na sita kwa maana shekhe kipindi hicho alikuwa na miaka kumi na sita maradhi yakaanza mwanzo kabisa wa dhaufa basara macho yake yakadhoofika yakawa yahaoni vizuri mwaka elfu moja na mia tatu arobaini na sita macho yakawa amekosa nguvu rahimahullahu taala thumma faqadahu am kisha yakawa macho yake yameisha kabisa akawa haoni moja kwa moja mwaka elfu moja na mia tatu na hamsini elfu moja mia tatu na hamsini shekha rahimahullahu taala akawa haoni tena kiwa kijana kabisa huyo shekhe rahimahullahu taala alisema shekhe rahimahullahu taala katika moja ya majalisi zake za kielimu anasema yalipo isha yani yakamalizika macho yangu nikamsikia mama mdogo wangu anasema kumwambia mama yangu na kidhania kwamba mimi nimelala yani mama yake mdogo amekuja pale akimwambia mama yake na Ibn Baz rahimahullahu ta'ala na akidhania kwamba mimi nimelala baada ya kuwa macho yangu yameisha kabisa wakati huo akisema miskinu Abdul Aziz akizungumza kwamba maskini yaani kuongea kwa huzuni kwa kusikitika vipi atafikia kufanya kazi zake na aweze kuishi ataishije kwa maana mtu ni kipofu kwa hiyo kwa sababu ndivyo ilivyo mtu akionekana kwamba na hali hiyo kibinadamu ikaonekana kwamba huyu sasa maisha ndio basi hawezi fanya kazi hawezi fanya kadha hiyo dunia yake anasema kwamba fasadu dunia bila basar yaani kuharibika dunia pia si na kuwa na macho ala kuli hali haya ndiyo ambayo aliweza kukutana nao Sheikh rahimahullahu ta'ala lakini pamoja na hivyo shekhe hakuishia hapo baada ya kufufuka macho yake aliweza kuendelea na maisha yake ya kutafuta elimu na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia watu wakawa ni mapole eh, ni akiwa yeye akiwa Allah kamjalia rahimahullahu ta'ala ni mtu ambaye ni halimun sabur mpole alafu mwenye subira ana hiba vile vile mara nyingi imepita mambo kwa ajili yake akiendelea na maisha hayo kutokana pole wake kwa watu hakuwafanyia dhulma wala kufanya maasi rahimahullahu ta'ala na aliendelea katika kumzungumza akiwa totoni kwake alihifadhi Qur'an rahimahullahu ta'ala hafidha alquran alkarim qabla sinul bulugh alihifadhi Qur'ani kabla ya kufikia baligh kwa maana hiyo hapa macho yake anakuja kuisha tayari ameshamaliza kuhifadhi Qur'ani kabla sinul bulugh ثم جد في طلب العلم على علماء في رياض kisha akafanya akatoa juhudi kutafuta elimu katika wanachuoni wa miji yake na ukiangalia wengi katika wanachuoni walikuwa wanatafuta elimu kwa wanachuoni wao ambao wapo katika miji yao kwa wale ambao wanaweza kufaidika nao wanabaki hapo katika miji yao soma tarajum utakuta wengi wamekaa katika miji yao kasoma lugha kwa fulani kasoma sarifa kwa fulani kasoma fiqh kwa fulani wanazuoni ambao wamemzunguka katika miji yao hata ni miaka kumi muda mwingi wako wanazunguka kwamba hapa patalimu hapa leo mtu kama atasoma atakaka vizuri kiasi gani kama mtu ajasikia kwamba akatoka wapi hajatoka nje ya nchi basi hajasoma hata kama atakuwa na maarifa zaidi ya wale ambao wametoka wameenda wakarudi akawa na maarifa bali itaonekana hajafanyaje hajastafidi kwa siku hizi sasa mpaka mtu akuepipa basi ndiyo msomi ndiyo mwenye maarifa uhalisia ni fikra za watu nikizungumzia simaanishi kwamba watu wasisome la nakusudia kwamba mtu asome kama uwezekano upo leo vijana wangapi wanazunguka marakizi nyingi mbalimbali na kumbe angetulia sehemu aliko angesoma tukagusa hapa mwaka moja sehemu fulani miezi sita mkoa fulani wiki mbili sehemu fulani mwaka hujazunguka ya nakuta umri umepotea miaka mingi kwa kuzunguka kagusa hapa kaona hapana kagusa hapa anaona hapana kwa sababu hana malengo na mikakati mizuri mpaka imefika itikadi kwa baadhi ya watu kwamba ukisomea nyumbani hautasoma vizuri kwa sababu ya nini huko nyumbani majukumu yako mengi kitu ambacho kwa asilimia kubwa kwamba hakina ukweli kumbe kusoma ni mipango na mipangilio ya mtu kwamba atakaa vipi huu msimu wa shule huu msimu wa jambo fulani hayo ambayo unayafanya ukiwa nyumbani uyakiakimbia ukaenda sehemu ya mbali mathalan nani nayafanya we huyo angaye ambaye atafanya yale ambayo una kama haupo hapo angepatikana hali ni ile ile hizi fikira ndio ambazo zinawabeba wengi kwamba ili usome lazima utoke mkoa wako au kijiji chako na inawezekana kwamba pale ungesoma kwa utulivu kwa soko karibu na ungepata huduma zingine na ukasoma vizuri kwa hiyo Sheikh rahimahullahu ta'ala aliweza kupata elimu kwa wanachuoni wa mji wake Riyadh akajifunza na katika aliyoyapata mapea sema kwamba amehifadhi Qur'ani kabla ya kufikia bala kisha akafanya vizuri kwa maana akajitahidi utafute elimu katika wanazuoni wanachuoni uh, wa mji wa riadhi na amekutana rahimahullahu ta'ala na mashekhe wengi tena wanazuoni ambao ni maarufu kiwemo Sheikh Muhammad ibn Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn al-Sheikh ibn Abdullah Abdul Wahab Qadhi Riyadh kasoma kwake bado akasoma vile vile kwa Sheikh Saleh ibn Abdul Aziz ibn Abdul Rahman ibn Hassan ibn Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kisha akasoma vile vile kwa Sheikh Saad Muhammad ibn Hamid ibn Atiq Qadhi Riyadh bali vile vile akasoma kwa Sheikh Hamad ibn Faris wakil Bait al-Mal fi Riyadh hawa ni mashekhe zake ambao aliweza kusoma kwake na wengineo katika mashekhe ambao aliweza kusoma rahimahullahu taala kwa hiyo katika mambo ambayo yatakikana mtu kuyajua ni afahamu kumbe dini inaweza ukasoma popote pale uliko na shekhe katulia akasoma lakini hajaacha haja kusoma aliendelea kusoma maisha yake yote rahimahullahu ta'ala na kafanya da'wa kwa muda mwingi akiwa ni shekhe na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala kamjalia akawa anapendwa na watu kwa kile alichokuwa nacho na katika watu ambao waliweza kumzungumza vizuri ni al-alamat Muhammad al-muhaddith Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala akimtaja ambao alikuwa karibia kipindi kimoja sasa amekufa kwa kufuatana huyo katika maneno yake Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala anamtaja kwa kusema Ibn Bazi طراز غير علماء هذا الزمان ابن باز من بقايا العلماء الأولين القدامى في علمه وخلاقه ونشاطه في علمه وخلاقه ونشاطه anasema ابن بازي katika kipindi kwa maana yupo katika zama za wanachuoni au ni katika e, e, Ibn Bazi yupo katika zama yani ni Ibn Bazi rahimahullahu taala kwamba ni ta au ni moja katika wanazuoni wa zama kama zama zake anahesabika Sheikh Albani rahimahu kwamba ni wanachuoni asema Ibn bazi rahimahullahu ta'ala min baqaya al-ulama yani katika mabaki yani katika baki ya wanachuoni wa mwanzo ambao wametangulia katika elimu katika tabia na ile uchangamfu wake katika dawa akazungumza haya rahimahullahu ta'ala Shalibani kwa maana yani katika vitu ambavyo alivyokuwa navyo Ibn Baz akamfananisha athari yake na wanazuoni waliopita ndio maana akasema kwamba ni bakaya ya wanachuoni wa mwanzo waliotangulia katika elimu waliokuwa nayo na katika tabia alizokuwa nazo rahimahullahu ta'ala na nashati yake katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hani maneno ya Sheikh Albani akitoa tazkia na kumzungumza kwa uzuri Ibn Bazi na Sheikh الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيف رحمه الله نسمع الشيخ ابن بازي هو إمام ahlu sunna fi zamanihi anasema ibn bazi huwa imam ni imam ahlu sunna fi zamanihi kwa maana kipindi chake akiwa hai kwamba ni imam wa ahlu sunna yani kama ilivyokuwa alimam ahmad rahimahullah eh, imam ahlu sunna waljamaa na yeye akamfananisha ibn bazi rahimahullah katika kipindi chake kwamba Ibn Bazi huyu ni imamu wa ahlusunna katika zama zake sio hivyo tu na wengineo katika wanachuoni ambao waliweza kumpa tazkia na kumzungumza kwa uzuri rahimahullahu taala ni Muhammad Subaili asema sheikhuna samahatu Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bazi rahimahullahu taala huwa almustahiq lillaqab Sheikh alislam walmuslimun anasema ibn Bazi rahimahullahu taala Sheikh wetu Sheikh ibn Bazi ابن عبد الع... ابن عبد ابن عبد العزيز ابن عبد الله عبد ibn Abdullah ibn Bazi Allah mrehemu yeye anastahiki huwa almustahaqu almustahiqu anastahiki kupewa laqabu ya Sheikh Islam Sheikh Sheikh Islam wal muslimun والمسلمون وإسلام anasema lima budluhu min masai fi khidmati lislami walmuslimin anasema katika yale ambayo ametoa juhudi kubwa juhudi ambazo zimeenea katika kutumikia Uislamu na Waislamu nastahiki kupewa lakabu hii na yeye fahuwa الداعية الكبير وهو المفتي الأول في داخل والخارج anasema kwamba yeye ni dai mkubwa mlinganiaji alikuwa anafanya dawa pamoja na hali yake kalivyoeleza kwamba alipata mtihani wa kutoa lakini alikuwa ni dai mlinganiaji na alikuwa ni mufti wa mamlaka al-arabia saudia rahimahullahu ta'ala anasema ni mufti wa kwanza ndani na nje kwa maana alikubalika ndani ya Saudia na vile vile alikubalika katika nje mbali nchi yani nchi mbalimbali za kisa kama zilimkubali Ibn Baz rahimahullahu ta'ala kwa fatawa zake na elimu yake na alivyokuwa ni mufti wa nchi lakini anasema kwamba ni mufti wa kwanza aliyekubalika kwa maana fi dakhil wal kharij mpaka kwa watawala rahimahullahu ta'ala jinsi alivyokuwa na anasema wa huwa almuwajjihu ila fi'li kulli khairi na alikuwa ni mwelekezaji hakukaa tu hivi hivi la mwelekezaji katika kufanya kila kheri ndivyo alivyokuwa Ibn bazi rahimahullahu ta'ala bali alikuwa ni marji' katika kila jambo min shuuni lislam katika mambo ya waislamu alikuwa ni marejeo katika kila jambo min shuuni lislam katika mambo ya Uislamu katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa katika yale ambayo Allah amempa hiba Allah aliyompa min ikhlas lidinihi wa ummatihi katika fanya ikhlas katika dini yake na umma wake na aliwafanya vizuri rahimahullahu ta'ala min saati ilmi wa eh, baada nadhari baada kufanya vizuri katika elimu yake iliyokubwa na vile vile yale ambayo ameyafanya na vile vile kukubalika mbele ya Uislamu anasema vile vile pamoja na hivyo hajala pamoja na watu wake miaka hamsini hamsuna ama chakula cha mchana kwa maana jakavi takriban miaka hamsini hajana watu wake nyumbani faqad athar an yaishu miskinan maa almasakin aliathirika kwamba kule kuishi maskini pamoja na maskini sio kwamba hajala kwa sababu hakipo aliathirika kule yeye kuishi na watu maskini akiwa nao pamoja nao haya ni maneno ya Sheikh Abdul Basam akimwelezea Ibn Baz rahimahullah ta'ala kwa hiyo ni mengi ambayo yamezungumzwa na chuoni lakini kwa chache hiyo ni tarjama ya Sheikh rahimahullah ta'ala ambaye kufa kwake vile vile Allah mrehemu alifariki mwaka wa elfu moja na mia nne na ishirini alfu moja na mia nne na ishirini na sasa hivi ni elfu moja na mia nne arobaini na saba kwa miaka ishirini na ngapi imepita ishirini na saba ambao nikiangalia wengi wenu inawezekana bado hawajaifikia huko wamefariki mwaka alfu moja na mia tisa tisini na tisa miladia ukitoa alfu moja na mia tisa tisini na tisa alfu moja na mia tisa kumi na mbili miaka mingapi kaishi elfu moja na mia tisa tisini na tisa elfu moja na mia tisa kumi na mbili naam wote mlikimbia umande si ndio yes mpaka uchukue kalkuleta au mpaka uchukue nani miaka mingapi themana ngapi themana saba si ndio hamna hakika themanini na saba aliyoishi na miaka hamsini hajala chakula cha mchana pamoja na nani na watu wake kwa hiyo kwa ufupi tukimzungumza ibn bazi allah mrehemu hatomaliza tarjama yake walivyozungumzwa na chuoni na haya ambayo nafikiri amefuatana kipindi hicho shekhalibani ibn uthaimini ya miaka hiyo si shaaban elfu mbili na ishirini kama kama kitu kama hicho shalibani rahimahullahu taala ni kipindi ambacho waliondoka wanachuoni wengi tisini na tisa elfu mbili mpaka elfu mbili na moja hiyo kwa hiyo hiyo katika vitabu vyake vingi na rasali ambazo ni nyingi moja ndio hii ambayo watarajia tuianze leo hii ad ila Allah وخلاق الدعاء نعم نعم kwa hiyo baada ya hiyo tarjama ya Sheikh rahimahullahu tuingie moja kwa moja katika utangulizi wa kitabu hichi almuqaddimatu ambayo tunaokuta katika majumua wa fatawa wa maqalatu mutanawwi'a juzuu ya kwanza kurasa 323 mpaka 348 katika mambo muhimu ad-da'atu ila Allah min ahammi al-muhimmat walingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala min ahammi almuhimat yani katika mambo muhimu kuna muhimu zaidi hiyo hili ni moja katika mambo ambayo ni muhimu ameanza rahimahullahu ta'ala sala hii kwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله بالهدى أو أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وصبروا على ذلك وجاهدوا فيه حتى أظهر الله بهم دينه وعلى كلمته ولو كره المشركون وسلم تسليما كثيرا أما بعد ameanza risala hii kwa kumhidi Allah subhanahu wa ta'ala sifa zote njema na stahiki Allah Mola wa viumbe vyote na mwisho mwema ni kwa wale wa mchao Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna wadui isipokuwa kwa madhalim na nashuhudia kwamba hapana apasaye kuabdiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake Allah ambaye hana mshirika wake Allah ambaye ni wa mwanzo na ni wa mwisho hakuwa kabla yake yeyote wala baada yake hakutusukwa ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana hakuna ambaye alimtangulia Allah subhanahu wa ta'ala wala hakuna ambaye atabaki baada ya Allah subhana wa ta'ala na yeye ndiye ambaye amezisimamisha mbingu na ardhi akazitandika Allah subhanahu wa ta'ala na nashuhudia ya kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake na ni kipenzi chake na ni mwaminifu kwake juu ya wahai wake Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma kwa watu wote akiwa ni mwenye kuwapa bishara na mwenye kuwaonya kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume sallallahu alaihi wasallama kwa watu wote hakutumwa kwa watu baadhi akatumwa kwa watu wote bashiran wa nadhira na haya kama alivyoyataja mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma akitaja kwamba nimepewa mambo matano ambayo hajapewa hayo nabii yeyote kabla yangu huyo katika hayo aliyataja mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa nabii anatumwa kwa watu wake haswa lakini akataja kwamba mimi nimetumwa kwa watu wote akiwa mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyotaja kwamba marasanaka illa kafata linnas bashiran wa nadhiran huu ni mtume sallallahu alaihi wasallam katumwa kwa watu wote akiwa ni mwenye kuwapa bishara nzuri wale ambao kafanya matendo mazuri wakamcha Allah wakatekeleza maamrisho ya Allah hao ndio ambao wanabashiria wanao wao pepo na ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sio hivyo tu na mwenye kuwatahadharisha na kuwaonya wale ambao wataenda kinyume kwamba wao wana adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kuwalingania na kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala hakujisemea yale aliyolingania kwayo watu alikuyafanya kwa idhini ya Allah na ni taa yenye kung'aa sallallahu alayhi wa ala alihi washabihi wasaba zake ambao ama saba wake ambao wamepita katika njia yake alladhina saru ala tariqatihi fi da'wat ila sabilihi wakiwapita katika njia yake na wakilingania katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala njia aliyopita nayo mtume kulingania watu kwa Allah ndiyo njia waliopita masahaba radhiyallahu ta'ala anhum كما الفتاجا صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وجيه ولقونا الصحابه رضي الله تعالى عنهم لجيه امبالقونا يومه صلى الله عليه وسلم sunna walizokuwa nazo ndio zile zile ambazo akalingania kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo wakasubiri wasabaru ala dhalik wakasubiri juu ya hilo kwa maana juu ya hiyo njia ya kuwalingania na kuwaita watu katika dini ya Allah si jambo dogo wakasubiri ndio maana kalivyotaja al-alamat ibn qayyim rahimahullahu ta'ala akizungumza jambo hili kwa yule ambaye akawa amejua dini ya Allah akapambana akamjua Allah akajua dini yake kisha baada ya hapo akalazimisha nafsi yake kwa ajili ya kufanyia kazi kisha la tatu akapambana katika nafsi yake juu ya da'wa baada ya hapo jambo la nne akasubiri kasema rahimahullahu ta'ala atakaye yaweza haya atayakusanya haya huyo atakuwa ni katika walezi wa kweli huyo masahaba radhiallahu ta'ala anhum waliweza kupambana wakasubiri ala dhalika juu ya hilo wajahadu fihi wakapigana kwao katika hiyo njia dawa ya kuita watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala hatta adhhara allah bihi dina mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akadhihirisha kupitia kwa dini yake wa a'la kalmatun alikawa juu neno lake la tauhid likawa juu wala ukariha almushrikun ijapo tachukia washirikina wasallama tasliman kathira sala zina salamu au sala wa salamu na vile vile wasallama tasliman kathira ziwe juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema fa inna Allah subhanahu wa ta'ala inma khalaqa aljinni wal insa liya'budu wahdahu la sharika la hi ni katika hikma al-hikmatu min khalqi aljinni wal insa hikma ya kuumbwa mwanadamu au wanadamu na majini nasema hakika Allah subhanahu wa ta'ala hakika amewaumba majini na wanadamu kwa lengo la kumwabudu yeye Allah peke yake Allah ambaye hana mshirika na vile vile waweze kuziadhimisha amri zake kwa maana maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala waweze kuamrisha eh, maamrisho kuyatekeleza amrisho yake kwa kuadhimisha na vile vile makatazo yake wawe mbali nayo na vile vile kufanya haya waweze kumjua Allah subhanahu wa ta'ala waliyarifa biasmaihi wa sifatihi na waweze kumjua Allah katika majina yake na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala kama qala subhanahu wa ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu wampwekeshe Allah wajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala bali وقال عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون نكسيم الله سبحانه وتعالى اكيوايتا watu wote kwa sababu si waumini peke yao walioitwa katika sura hii bali wanaingia kwa sababu ndiyo Allah amewaumba kwa lengo la kumwabudu yeye peke yake amewaumba waweze kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana akawaita watu ajaita waumini hapa akamwambia ya ayuhan nas enyi watu i'budu rabbakum mabuduni mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqakum ambaye amekumbeni ninyi walladhina min na wale waliokuwa kabla yenu la'allakum tattaqun ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hiyo aya hii Allah anachokithibitisha hapa kwamba ni amri hii kwa watu wote wanaambiwa mpwekeshe Allah peke yake Allah ambaye amewaumba na wakifanya hivyo wakimcha Allah au wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hawa na wa mwanzo lengo wapate kuwa wacha Mungu na taqwa neno taqwa asikuone Allah subhanahu wa ta'ala pale alipokuamrisha na alipokataza na kuone sehemu ambayo amekuamrisha au ataqwa ni wiqaya ni kizuizi kati ya mtu na maasi au kati ya mtu na adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala waqala nakasema Allah subhanahu wa ta'ala Allahu alladhi khalaqa as-sama Allahu alladhi khalaqa sab'a as-samawati wa min al-ardi mithlahunna يتنزل الأمر بينهن, بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما wakabainisha Allah katika aya hii maana halisi ya ibada anasema fabayyana subhanahu katika aya hizi annahu khalaqa al-khalq kwamba Allah ameumba viumbe liyaabudu ili viumbe hivyo vimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wayuadhim na vimtukuze Allah ambao viumbe wanakusudiwa katika aya hizi kwamba ni wanadamu wayutaa amrahu wanawahi wanawahihi na kutii amri yake na makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala لأن العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظيم awamiri kwa sababu ibada nao ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala ili iweze kuitwa ibada isiingie ndani yake shiriki watu wampwekeshe Allah wajikurubishe kwa Allah wampwekeshe Allah kwa kumtii na kuadhimisha pamoja na kuadhimisha maamrisho yake na makatazo yake kwa maana upande wa maamrisho wajue kwamba jambo hili ni jambo kubwa ambalo ameliamrisha Allah tunayotakiwa kulitekeleza na kile ambacho vile vile ni makatazo wala ni jambo kubwa kwa sababu aliyokataza hili ni Allah subhanahu wa ta'ala wewe wajue kwamba nafasi ya haya ambayo ameyakataza na yale ambayo kaamrisha Allah ni katika mambo ambayo ni makubwa Muislamu anatakiwa aweze kujikurubisha kwa Allah kwa kutekeleza maamrisho na ajikurubishe kwa Allah kwa kuacha yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala وبين عز وجل أيضا أنه خلق السماوات والأرض na katika aya ile ya pili kwamba akabainisha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ameumba mbingu na ardhi wa ma bainahuma na vilivyomo katika mbingu na ardhi ameviumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala liyalam ili weze kujulikana kufahamika annahu ala kulli shay'in qadir kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu Allah ni muweza waweze kujua hawa wanadamu haya ambayo ameyaumba Allah lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir waweze kujua na kufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni muweza kama kaweza kuumba mbingu eh, mbingu ambazo naziona ukubwa wake na vilivyomo hivi vinathibitisha ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala na kuthibitisha kwamba Allah ni muweza sio hivyo tu wa annahu na ya kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala qad ahata bikulli shay'in ilma amekizunguka kila kitu kwa elimu yake kwa maana akijua kila kitu yasema anna allaha qad ahata bikulli shay'in ilma elimu yake Allah si ya kubahatisha kwa maana hii ni kuthibitisha kwamba Allah anajua vitu kabla kutokea na vile vile baada ya kutokea si kama wanavyosema almuharithina kwamba Allah anajua mambo badala baada ya kutokea kama kadaria pana bali Allah yeye anavizunguka vitu unachokiwaza unachokifikiria ulichokifanya utakachokifanya jua anafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakifahamu hata yale atakayokuja kuuliza waja siku ya kiyama tayari si kwa maana hajui Allah Allah anajua anauliza tu lakini anafahamu Allah kila kitu ndio maana Isa Maryam alimwambia Allah kwamba hakika wewe unajua yaliyoko katika nafsi yangu na mimi sijui yaliyopo katika nafsi yako nawe Allah ni nani alam alghuyubi sasa Allah amekizunguka kila kitu wa annahu qad yahata bikulli shay'in ilma fa'alima bidhalika anna min fa'alima ikafahamika bidhalika kwa hilo anna min alhikmati fi ijadi alkhaliqa nafahamika kwa hilo kwamba katika hekima ya kuvipatisha kwa maana kufanya viumbe hivi viwepo أن يعرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأنه على كل شيء قدير يوزك فهم يا كوانبا الله سبحانه وتعالى ويزك فهم هذا يوم بهوا ويزك فهم الله أن يعرف الله فهم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته awamjie Allah kwa majina yake na sifa zake wa annahu ala kulli shay'in qadir na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni muweza wa annahu na ya kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu al-alim bi kulli shay'in jala wa ala na kwamba yeye Allah ni mjuzi juu ya kie kwa kila kitu ametakasika na Allah aliye juu kama anna minal hikmati fi khalqihim wa ijadihim an ya'buduhu wa yu'azzimuhu wa yu'azzimuhu wa yuqaddasuhu wa yakhdhu'u li'izmatihim kwamba katika hekima yake Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwaumba wao na kuwafanya wao wawepo na vile vile wamwabudu Allah na kumtukuza na kumtakasa yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kumnyenyekea yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa ule ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hani machache katika utangulizi huu insha Allah Allah kitafikisha tutakuja kuendelea kukamilisha utangulizi huu jueni kwamba huu ni mwanzo wa risala yetu hii ya Sheikh rahimahullah ta'ala ad-da'wat ila Allah wa khalaq ad-du'at علامة samahat Sheikh ibn باز au Abdul Aziz ibn Abdullah ibn ابن عبد ibn Abdullah ibn Bazi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a komea hapa inshallah tutakuja kuendelea tena kesho Allah kitafikisha kwa afya na uzima niseme kwamba jitahidini kila mmoja aweze kutoa fotokopi hii kukaa hivi sio hakikisha kwamba utafuta fotokopi unakuwa nayo kwa ajili ya kuweza kujifunza yale ambayo kwa sababu watu wote kwamba tuko hapa tarajia kwamba ni maduati kwa lazima ujue utafikishaje dawa utalinganiaje watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala utawahitaje watu waweze kuamini kile ulichokuwa nacho utatangazaje uzuri wa dini ya Kiislamu lazima tuangalie njia ambazo wameelekeza wanachuoni maduati eh, sababu daa mara nyingine afeli kwa sababu ya misingi na salibi ambazo zinaenda tofauti na yale ambayo walikuwa nao wema waliopita barakallahu fikum wajazakumullahu khaira